Sura 105. El Fil Slon Mek Pet ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Alam tara kajfa fa'ala rabbuka bi ashabi Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona gospodar tvoj uradio. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Zar lukavstvo njihovo nije omeo? Wa arsala alayhim tayran ababil. I protiv njih jata ptica poslao. Tarmihim hijaratin min sijil. koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, فجعلهم كعصف مأكول pa ih on, kao lišće koje su crvi istočili, učinio.